tou. Kote madmwazèl la? Li nan klas la tou. Three. Ki sa madmwazèl la ap fè? Li kanpe devan tablo a. L ap ekri sou tablo a. Fo a. Sa elèv yo ap fè. Yo chita. Five. Sa Sadrac ap fè. L ap fèmen pòt la. Sèks. Sa Marie ap fè. L ap ouvri yon fenèt.